Tenorea zurekin eh, pantzo irigarai eta hauteskunden giroan segitzen dugu. Max Brisson eskuintier autetxearen kritikekin, kritikak bere listaren kontra. Bestalde, boskak dituzte ere Espainian igandean, PP eskuineko alderdia nagusi, estaduan egin esondaia azkerren, e, eh, azterketetan, ego eskoalegian atik besterik dela ikusiko dugu. Baionako marrak kolegioan diren ikasle gazten elkartasuna nekezian bizi diren jendeekin, bostion kilo janari bildu dituzte askurri bankoaren alde hori zergatik egin duten, esplikatuko dauku Lukas gazteaka. Oita bat autobus berri, itxura berrituak, biziki koloretsuak eta inbalditueri egokituak bere Krono Plus xareko zerbitzu berri hauek presentatu ditu atzo aturri Euskal Kosta inielkargoak. Eta le tan de trahizan, hau da Erik Maiaran zenen liburu berriaren tituloa, abertzalen jokamolde politiko eta da berak orkestuko dauku. Aroa lehenik eta Eta mementoko amak graduko temperatura barrik alde untan, jakin temperatura gurenak hoita bi gradoren inguruan izanen direla. Aru ere gai guzkitsua, bainan lanu pasai batzu ere, izanen ditugula. Nahi zuen eh, poliziak tiroz hiltzezan, ogoita ama bi urteko endaiak bat, bi urte presonegietara eta hoetan behatzi hilabete fermu kondenatu dute atzo. Haimatu ointza eginak zituzken eh, joan den azaruan endaia uguña eta ziburuk aldean, eta eh, urgunan poliziak buruz tiro egin zuen, baina arma etzen egiazkoa, hori errandu atzo, pistola faltsu hori erabilizuela, poliziek hilentzutela, espero zuelakotzo. Max Brisson, meritzeko haute txia bilan ezeskorra egiten du, joan den igandeko emaitzeta zorroitela zen du, Virgini Kalmeltzek listak departamentuko goite iru kantonamendutan galdut duela, amar mila jende baino gehiagoko irigusietan ere galdu, meritze eta doni loizunen txalbu. Zenbaki apal horien arrazoinak, bere ustez, Virgini Kalmeltzen diskurtsua tukiko jendiari ez egukia, zerrenda berantegia orkestua eta ez ongi diplomatua edo horrekatua. Sobera biarnez eta sobera zentrista bazen bere iduriko eta etzen aski izen ezagunik. Akitania limuzen poatu txarrant eskualde berriko laborantxa gambara muntatu da, atzo limozeko ondoan egindute ekitaldi ofiziala, Dominik Graziet hautatu dute eskualde berriko president, orai arte Akitaniako presidentzena, lehen president ordea Luc Servan, bigirena Jean-Philippe Viole, poatu txarrant eta limuzeneko presidentak ziren hauek orai Eta igandian Espainiako hauteskunde orokorrak iragaren dira, hauteskunde hauetan diputatuen kongresurako eta senaturako ordezkariak hautatzen dira, Espainia mailan alderdien artian emaiten ari den eztabada azkarrekin konparatuz, ego eskolegian kampaina lasaiagoa izaiten ari da, eta hortaz itzegin dugu PNB EH Bildu eta Podemos Euskadiko ordezkariekin, aitor gerazkina. PP alderdiak duela lau urteko hauteskundeetan gehien gozoarekin garaipena lortu zuen. Azken urteetan krisi ekonomikoa eta alderdi barruan izan dituzten korrupzio kasuak direla eta baldintza ezberdin batean iristen da hauteskunde hauetara. Honekin batera, Espainiako panorama politikoan agertu berri diren Ciudadanos Eskuin Zentroa eta Podemos Amabos M mugimendutik sortutako alderdiak emaitza honak izango dituztela diote egindako inkesta guztiek. Oso kanpaina bortitza eta mediat demokratikoa ematen ari da Espainia mailan Euskal Gaiei buruz ez da kasik hitz egiten. Hautezkunde kanpaina hau nola iragaiten ari den ego Euskal Herrian galdetu diego Euskal Alderdi Politiko batzuei. Maria Eugenia Iparragirre orain arte PNBko senetaria izan da Madrilen eta hautezkunde hauetan berriz aurkezten da. E, eh, nola baite datorren <clears throat> eszenarioari begira, ba, taldea zenbat eta sendoago izanikan eh, aukera gehiago izango ditugu. Marian Beitia Larrangoitea Espainiako Diputatuen Kongresurako Euskal Herria Bildu alderditik aurkezten da. Madrilen abartzalek ordezkaritza garrantzitsu bat izatea duen garrantzia azpimarratu dugu. baldintzak artikulatzeko, presio ere mobilakatzeko eta urratsak egiteko, eta guk behintzate eh, indar guztiak hemen jarriak ditugu. Jose Txoharri eta Irundara Podemos Euskadi alderdianen izenean senatura aurkezten da, kalean aldaketarako ilusioa sentitu duela zaldu digu. Eusaldunekin loturiko zain beste arazo, balintekena dela, ba, podemos bezala alderdi bate eh, madilen, e, eh, oain arte beste okein dutena, baina zebait gehiago, e, gehiago egitea, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan egindako inkesten arabera, alderdi politiko espainolek ez dute estatu mailan izanen duten indar berdin izango. Ciudadanos alderdiak esaterako ez luke ordezkaritzarik lortuko ez Nafarroan ez sozialista erkidegoan ere. Azken inkestek diote PNB alderriak sei diputatu lortuko dituela Euskal Herria Bildu bost, Podemosek bost, UPN PP lau eta PSE PSNek iru. Eta dola la urte haute eskunde horoko jene maitzak hauek izan ziren, ezker bertzaleko koalizioak zazpi deputatu kantzituen, PNB-ek bost, alderdi sozialistak sei eta gero abai alderdiak deputatu bat. Bestalde batera plataformak, bere informazione izulia hasi zuen, azarroren ogoita iruan, endaiatik abiatu zen kabanari esker, baterak, hele, pedo, hili elkargo bakarren inguruko informazionia, helarazine hile erritarri, larun batian miarritzen gelditu zen, kasik hilabete batez hilabete ondotik, miarritzeko errikoetxeak kontrako boska eman balimadu ere, iritziak ikusmoldeak aldatzea, espero dute militantek eta miarriztarri da e buruz joan dira gure reportaia ondoko berri sailean zorzeketer ditan. Joan den ostegunetik eh, greban dira azkaineko postako letrakariak asteleinean azkaine senpere eta sarako hau mintzatu ziren hauen sustengoa ukandute adibidez, Jean Louis Furni azkainekoak errandie eien lana ez laikela atxipituz joan behar ikusi zediende emendatziaren mentura dutela herrian pietunek departamentoko posta zuzendaritzari galnatu dio diote, ez estatu nahi dituen bi turnadetarik bat bederen atxikia izan dadin azkaine Doni Manuel izune aldean. Europako bat asuneko arrenza ministroak Bruxelan bildua katzo, elduden urteko arrenzako tak ez Atlantiko eta Iparitxasoko neurriak finkatu dituzte, asuaren zat, eh, edo antsuaren zat orai kota bera eman adute, eta euneko behaltzi terdiko emendatze bat legatza rentzata. Baionako marrak kolegioak askurri bankoarekin elkarlanian janari bilketa bat antolatu du atzogo izian, kolegioan berian ikaslek ekarri dituzte hainbat eh, elikagai, orotarat bostion kilo bilduak izan dira, bi horrenez azukre oligo fruitu eta barazki kontserbak edo txokolatia izan dira gehien bat aurren saskietan. Marrak kolegioak elkartasunezko ekimen ugari antolatzen ditu, ikasleak sensibilizatzeko, autismoaren alde... Eh, fla, eh, flash mob bat antolatu zuten diaz adibidez. Lukas laugerreneko ikaslea da eta esplikatzen dauku ...zergatik hori eginden marra kolegioan. Lehenik ez deus eta gero hasi dira flash mob egiten, uh, lehenik uh, eh, otisten zat eta gero uh, elbarritu entzat eta, eta hoai ebe pobren zat dina gero tagiago. Zen egin behar ginoen bai eskualdan zabat, iauteriai buruz, eta siberuko eh, eta beraz eh, eskualdun dantzari bat dintzen gure klasean eta guk dantza egin barri nuen eta gero uh, eh, ekolegio guziak dantzatu behar zuen diru abiltzeko uh, bakotsak gero emaiten zuen diru pixka bat eta uh, diru bagin bai la, lau mila edo eta elda urtean eiek agutatu beste elkarte bat lagunduko dute marra kolegioko iru garrenekoek. Oita bat autobus berri ezagri ditu martxan aturri euskal kosta hiri elkargoak kronoplus xalean, itxura berrituak, biziki koloretsuak eta jenden beharri obeki egokituak. Egan behar da gero eta jende gehiago, erabiltzen biltzen mutela autobusa, bimila eta amekan urtean zazpi milion terdi pidaiari bari maziren, 2000 eta milion batez emendatu zen kopuru hori. Erik Dolozor gidariak esplikatu dauku, funksionalki ez dela allaketarik itxura de là, bah, tu essaies de réhabiliter toi. Ez aldaketarik ahondirik, eh? azken autobusak sartu zirerik dira irula urteik, kasik eh, guretzako eta gaurko autobusak berdina dire, eh? da gidatzeko manera hobekiago, barnean baditugu ordina gailuak erteko ian ez giren sobera abantzuan edo sobera gibilean, jendearen zaz barnean badire informazioak pasatzen ea autobusa gelitua denez toki batean, ean zendako bedantaren, eta olako, gauzak badira, eh? hori ez da aldatzen, da, eh, da, ba, beste itxura bat ematen dugunari gure autobuseri. Eta anik arostegi elbarritua da, plusen autobus berriak nolakoak ziren ikusina izan du, eta beriziki ea elbarritueri egokituak ezaien, diseinatu hain zin beren iriziare galdegina izan baizitzaien anik arostegi. Izen agidea leheno, hemen pixkat uh, eh, ikustitu denak. Eta iziarri plazer iten du, bai ikustia ahunt finitia lana eta denak eta gudelekia ontsa dela eta hala. E, lanean izan gina elgarrik ilan pixkat uh, eh, leheno pixkat iteko, ez gero diteko lana obekio ina da, astetik behala emana baiet lima gira pixkat ba-, barnean, hala den da ono oso gauzaiteko, baina gehiena ina da guretako esteko ba, gure lekia badu hemen markatia, eta gero aski da hemen xe urtatzea, eta behar balimadu galitu re aski da butoina zapatzea, eta ala, gelditzen. Eta 6 milion pasako buseta, edo aurrekondua izan dute, ogoita bat autobusek, iru mila euro autobus berri bakotxan. Eta Fermin Muguruzak bere azken eh, lana orkestuko du Bayonan astezken atuntan nola izen buruarekin New Orleans kultura biltzen duen lana da musika kantu eta dokumental Fermin Muguruzaren nola lanberriaren orkestpena Bayonako kalostrapian atxaldeuntako, zazpi jontai goiti bera ere hor izanen Delarik, abertzalen estrategia politikoak aldatu dira 2000 eta zorzitik. Lotan de traizon liburua, atera berido Erik Maia Ranzenek, 2000 eta seian jadanik idatzi zuen, le refuge diparla elaberria, eta lotan de traizon rentsegida da, 2000 eta zazpi, zorzien iragaiten dena, zein aldaketa izan den, Erik Maia Ranzenek. Alors je précise que le contexte électoral que je décris Hauteskunde testu ingurua ez berdina da. Nik 2008ko herriko bozak aipatzen ditut. Garaian abertzaleak beren aldetik aurkezten ziren. des élections régionales. En effet, en 2008, euh, en général, les abertzalés euh, se présentaient clairement de manière, euh, de manière indépendante. Aliantza edo elkartzeak, zekotz, euh, bigarren itzuliko euh, usten zuztelaik. Gaur egun ez da berdin, abertzaleak lehen itzulitik beretik zerrenda idekia guztiak aurkezten dituzte, ustaritzen bezala. Beste batzu ere ekologistekin, sozialistekin edo aurkezten dilaik. Beraz, liburuko testu ingurua, hots 2008koa, ez da gaur egun bezalakoa. Dans des listes euh, écologistes ou dans des listes socialistes. Donc le contexte que je, que je décris est celui d'il y a 10 ans, qui est, qui est quand même différent à mon avis euh, de celui d'aujourd'hui. Eleberria filma bat bezala idazia omen da, harinki irakurtzeko maneran, politika, ekonomia, ekologia eta amodio historiak ere josiak dira liburuan. Lotan etra izan, elkarrek argitaratzen du, eta jakin ezazue Erik Maierran zenek, bere liburua izenpetuko duela, igande untan, atxaldeko labak eta seiek artian, doni bane garaziko, kukuska liburu dendan. Goazen naintzina, goiz berri, saioarekin eta nazuerteko berriak orai, Saudi Arabiak, alianza islamiko militarra sortu du, beste Asiako eta Afrikako ogoita amairu errialdeikin. Hola, aurkeztu du beraz aliantza islamiko militarra izenarekin Bin Salman defentsa ministroak azaldu du helburutzat duela terrorismoaren kontra zehazki Iraken, Sirian, Libian, Egipton eta Afganistanen esku hartzeko sedea dutela. Estatu batuek ekadierazi dute argibide gehiagoren zein direla, baina aski ongi hartu dute Saudi Arabiaren eh, ekin bidea, seurtatzen baitute estatu islamikoaren kontrako gerlan engaiatuko direla errialde horiek. Kastari batek galditu dio ea koalizio horrek bakarrik eiren kontra borrokatuko duen ez jardetsi dio defensa ministroak parean agertu ko litaiken talde terroristaren kontra hartuko dituztela neurriak errandu. Nazio batuen erakundea egoeraz kezkatua burundin giza eskubideen goi arduraduna eh, eh, onun edo onun et, ahunt izuturik agertu da sekuritatea izigarri apala baita berezikin joan den ostiralean ere latanoita amar hil eragin edituzten bortizkeriak lekuko gerla zibirerat buruz doala uste du Afrikako ekialdeko erialdea, New Yorken OSHA eta UNICEF bi agentzia humanitarioek deia daga jo dute jakin bost burundiak eta lau pobriziaren eina baino apalagu bizi direla, kasiko goita amak miliun euro falta zaizkia agentzia humanitarioen kutser laguntzaren eh, ekartzeko New Yorken eh, nazio batuen erakundea gero eta gehiago kritikatua da ez baita gai agertzen mementuko burundiak krisiaren konpontzeko. Eta bederen, behatzi egun eskola etxidituzte atzo Los Angelesen bomba mehatxu baten ondorioz. Tokiko poliziak jakin arazi duenez. Bai, eta dio telefonoz egin ditaikela bomba mehatxoa eskola publikoen hestia erabaki dute, kampusak edo kampusak seguruak direla egiaztatu, egiaztatu arte, eskoletan utzi hainbat eskolako zaku eta pakete susmagarriekin lutura luke deliberoak.